Bude dobro, ako wietr dwigaje nas, bude dobro, ako wietr dwigaje nas, bude dobro, ako wietr dwigaje nas, a my wsi idemo z nim. I tak pływę stary korab posred wod, i tak pływę stary korab posred wod, i tak pływę stary korab posred wod, a my wsi idemo z nim. ним. Буде добро, ако припливемо хорн, буде добро, ако припливемо хорн, буде добро, ако припливемо хорн, а ми всі йдемо з ним. I tak pływę, stary korab pośród wody. I tak pływę, stary korab pośród wody. I tak pływę, stary korab pośród wody. A my wsi idemo z nim. Nie ma grozy, kogda w gradu jest ma w noc. Nie ma grozy, kogda w gradu jest ma w noc. Nie ma grozy, kogda w gradu jest ma w noc. A my wsi idemo z nim nim. I tak pływę, stary koral posred wody. I tak pływę, stary koral posred wody. I tak pływę, stary koral posred wody. A my wsi idemo z nim. Nie ma grozy, ako diewki z nami sud. Nie ma grozy, ako diewki z nami sud. Nie ma grozy, ako diewki z nami sud. A my wsi idem en slip. I tak pływę, stary korab posred wody I tak pływę, stary korab posred wody I tak pływę, stary korab posred wody A my wsi idemo z nim Nie ma grozy, kogda mnogo piwa jest Nie ma grozy, kogda mnogo piwa jest Nie ma grozy, kogda mnogo piwa jest A my wsi idemo z nim з ним. І так пливе старий кораб посеред вод, і так пливе старий кораб посеред вод, і так пливе старий кораб посеред вод, а ми всі йдемо з ним. І так пливе старий кораб посеред води, і так пливе старий кораб посрід води, і так пливе старий кораб посрід води, а ми всі йдемо з ним, а ми всі йдемо з ним.